potiranje glave i potiranje ušiju i o tome smo o većini tih propisa smo podrobno govorili i došli smo do pranja nogu spominjali smo neke sporedne propise i kazali smo u zadnjem predavanju da ćemo morati i da će biti nužno da se govori o još nekim sporednim propisima koji se tiču abdesta. Od otih propisa ili jedan od propisa o kome je nužno govoriti kad se govori o abdestu jeste o potiranju po glavi. Misli se na kap ili na pokrivač glave. U sunetu poslanika sallallahu alaihi vseleme nailazimo na tri načina potiranja po glavi. Sve mimo toga ili je slabo ili nije utemeljeno u sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa alaihi Prvi način je u hadisu Abdullaha ibn Zejda koji je pored hadisa Osmana ibn Affana veliki oslonac u taharetu. Veliki oslonac u taharetu. Mi smo spominjali hadis Osmana ibn Affana i kazali smo da on glasi da je Osman ibn Affan jednog dana pozvao da mu se donese znači posuda sa vodom, potom je polio tri puta po svojim rukama i oprao ih, potom je svoju desnu ruku stavio u tu posudu i zapravo svoja usta i nos, potom je oprao svoje lice tri puta, potom svoje ruke do lakata tri puta, potom je potrao po svojoj glavi i opravo je oba noge po tri puta svaku. Potom je rekao vidio sam poslanika, je li Osman radijallahu anhu je rekao, vidio sam poslanika sallallahu alaihi wasallam da se je abdestio slično ome mome abdestu, a potom je kazao, ko je kazao? Poslanik sallallahu alaihi wasallam Men te voddaje nahve vudu'i hada ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه ko se abdesti na sličan način kao što sam se ja abdestio i ovo je olakšita od poslanika sallallahu alaihi wasallam jer da se čovjek mora abdestiti na isti način značilo bi da ne smije biti ama nikakve razlike, a to je nemoguće. Tako kaže ko se abdesti na način kako sam se abdestio, slično ovome. Potom klanja dva rekiata, znaju hadisu fihima nefse i ne bude sa svojom dušom razgovarao, ne bude znači imao onih vesvesa o kojima će mi govoriti kasnije, bit će mu oprošteno ono što je počinio od grijeha će mu oprošteno ono što je počinio od grijeha. Ovo je znači hadis o kome mi govorimo. I već smo govorili u dva predavanja o njemu i ovo je treće predavanje. I ne možemo lahko preći preko ovoga hadisa jer je on osnova za uzimanje abdesta. On je osnova znači za uzimanje abdesta, pa ćemo spomenuti još neke propise vezane znači za sami abdest koji se mogu zaključiti znači između redova od ovoga hadisa, jer je on spomenuo znači one osnovne stvari, a o sporednjima se mora govoriti, znači uzimajući to iz drugih, znači kuransko-hadijskih tekstova. Pa smo govorili o potiranju glave i načinu potiranja glave. No međutim, ostalo nam je još da kažemo kakvi su to načini potiranja glave. Kada pogledamo u sunnet poslanika sallallahu alejhi ve vidjet ćemo da je Allahov poslanik najčešće potirao glavu na način da stavi svoje ruke na prednji dio glave, na nasiju, i da potom ode do kraja glave, znači do potiljka, i da ponovo vrati svoje ruke, znači, na mjesto odakle je počeo potiranje. To je poslanik sallallahu alejhi ve najčešće praktikovao. I to je bila njegova najčešća praksa. I to je zabilježeno u hadisu Abdullah ibn Zejda i drugim hadisima koji su zabilježeni u nevjerodostojnim hadiskim zbirkama. U nekim verzijama se navodi da je poslanik sallallahu alejhi ve počeo potiranje od kraja glave, da je stavio ruke na kraj glave, pa potrao napred, potom ponovo vratio nazad. Ima hadis koga bilježi, imam Tirmizi i drugi, koji ima dobar lanac prenosilaca. No međutim, Pretežna i općenita praksa Allahov poslanika je da počne sa prednjeg dijela glave i da tu isto završi sa potiranjem. I ovo obrnuto ovaj način potiranja, znači da se počne sa kraja glave ka početku i da se vrati nazad, to je poznato mišljenje u malikijskoj pravnoj školi. Poznato znači mišljenje kod malikijskih pravnika ili jedno od mišljenja u njihovoj pravnoj školi. Drugi način potiranja prenosi Ibn Mughire od svoga oca da je poslanik sallallahu potirao po prednjem dijelu glave i nastavio potiranje po kapi. Znači bio mu je otkriven prednji dio glave, pa je potrao taj dio glave, četvrtinu možda, ili manje ili više, i potom je nastavio svoje potiranje po kapi. Znači potom je nastavio svoje potiranje po kapi. I ovu predaju bilježi ima muslimi neki sabirači sunena, koja je svakako vjerodostojna. I treći način je, koji opisuje Džafer ibn Amr, prenoseći od svoga oca, da je rekao, vidio sam Allahovog poslanika sallallahu alaihi da potire po svoje kapi mespama. Što se tiče prvog i drugog načina potiranja, nema razilaženja među islamskim učenjacima o njihovim znači legitimnostima. Da je dozvoljeno čovjeku da potare cijelu glavu ili da potare jedan dio glave i da ostalo znači dovrši potiranje po kapi. No međutim spor se vodi oko ovoga trećeg načina, a to je da je poslanik sallallahu alejhi potirao samo po kapi. Da nije znači potirao ništa po kosi, već samo po pokrivaču, po pokrivaču glave. U muslimoj zbirci hadisa od Bilala Ibn Rabaha stoji da je poslanik sallallahu sallam činio mes po mestvama i pokrivaču glave. Znači potirao je po svojim mestvama i po pokrivaču glave. Pa nije znači ništa ovdje spomenuo da je dotakao nešto od svoje kose. Kao što po mestvama čovjek kada potira ne dotiče ništa od kože, tako kada potira isto po glavi, znači može potreda da ne dotakne ništa od kose. A u drugoj predaji jednoj stoji da je poslanik sallallahu alejhi naredio ashabima da potiraju po svojim pokrivačima po, koji su na glavama i po mestvama. No međutim, većina islamskih učenjaka nije prihvatila potiranje samo po pokrivaču glave. Znači da se ništa ne potare od kose. Većina pravnika je znači odbila, odbila ovakav način potiranja i kažu da to nije dozvoljeno. No međutim, na mišljenje većine učenjaka može se odgovoriti čime? Možete odgovoriti hadisima koje smo spomenuli. Hadisima. Većina učenjaka kažu ne može se potirati samo po pokrivaču glave, jel tako? No međutim, karu Allahu poslanik, sallallahu sallam je to činio. I vidjet ćemo da da je to pila praksa najbolja ashaba. Pa se znači ovdje gledaju argumenti. Bileži imam Ibn Bišebi u svome El da je Ibn Gasile rekao vidio sam Ebu Bekra da potire po pokrivaču svoje glave. A Nebate kaže, pitao sam Omera o potiranju po kapi, pa je rekao, ako želiš potiri po njoj, a ako ne želiš, ne moraš. Vidimo, znači da je ovo mišljenje dvojice najučenijih Allahovi robova i najboljih Allahovi robova nakon poslanika sallallahu alejhi Ebu Bekra i Omera da su potirali znači po svojim pokrivačima koji su bili na glavama njihovim. A u drugoj predaji stoji da Omar rekao ko bude smatrao da mu potiranje po kapi neće koristiti kao čistoća, Allah ga ne očistio. Ovu predaju bilježi Ibn Hazm u svome dijelu Muhalla i kaže da je vjerodostojna. Od Omara radijallahu ta'ala anhu. Znači da je smatrao da je potiranje po glavi, po kapi znači validno. Isto se prenosi od Enesa ibn Malika i Ebu Umame. Od Enesa ibn Malika i Ebu Umame. I ove predaje od Ebu Bekra i Omara, vjerodostojnim je ocijenio veliki hadijski stručnjak Ibnul Munzir. Nakon što je spomenuo ove predaje, kaže Ibnul Munzir u svome dijelu Leusat, prvom tomu, navodeći riječ nekih učenjaka, kaže kada ne bi bilo nijednog vjerodostojnog hadisa o ome pitanju, da je poslanik sallallahu alaihi sallam potirao po svojoj glavi, bilo bi nam dovoljno ovo što su činila ova dva Allahova roba Ebu Bekri Omar, zbog hadisa u kome Poslanik sallallahu alejhi ve kaže: "Slijedite dvojicu poslije mene, Ebu Bekra i Omara." I zbog hadisa u kome poslanik sallallahu alejhi ve kaže: "Ako se ljudi budu pokoravali Ebu Bekru i Omeru uspjeće." Pa ovi nas hadisi obavezuju da slijedimo znači tu dvojicu prvih kalifa. A naročito ako ta praksa odgovara praksi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve onda sigurno da nakon toga više niko ne može znači tome prigovoriti. Ovo mišljenje o potiranju po kapi ili potiranju samo po pokrivaču glave zastupaju Sad ibn Abi Vokas, Ebu Darda, Omer ibn Abdelaziz, Mekhul, Hasan al-Basri, Ebu Thaur, Katade, Elauzai, Imam Ahmed, Vokaj ibn Jarrah, Daud ibn Ali ibn Hazm, ibn Tejmi, ibn Kajim, Šaukani, Ebu Pajib, Abadi i drugi. Znači, ovo je mišljenje također velikog dijela učenjaka, ali, kažemo većina, smatraju da to nije legitiman postupak. Iako ako pogledamo ove argumente vidjet ćemo da je potiranje po pokrivaču glave šta? Legitimno i dozvoljeno i da je to bila praksa znači poslanika sallallahu sallam i najboljih generacija. Nema ovdje razlike između muškarca i žene. Kako muškarac potira po svome pokrivaču glave, po svojoj kapi, tako potira, znači i žena može isto potirati po pokrivaču svoje glave. Od majke pravovjernih u Museleme se prenosi da je potirala po pokrivaču svoje glave. Kaže šehol sam Ibnu nakon što je spomenuo u predaju, kaže, a umu seleme to nikada ne bi činila osim nakon što je dozvolio Allahov poslanik sallallahu Ne bi to majka vjernika nikada činila osim nakon dozvole Allahovog poslanika sallallahu Što upućuje da je Šejhul sam Ibn nije prihvatio u predaju i ona kod njega u najmanju ruku dobra. I zaista lanac prenoslaca ove predaje od majke vjernika je dobra. Tako znači da nema ovdje razlike između muškarca i žene. Potiranje po pokrivaču glave je po mišljenju nekih učenjaka uslovljeno da je taj pokrivač stavljen na glavu na punoj čistoći. Kao mestve. O čemu ćemo govoriti kada dođemo do mestvi, kada budemo govorili o uvjetima i uslovima za ispravnost potiranja po mestama, kada ćemo da je jedan od uvjeta da budu obuvene na punoj čistoći. I objasnit ćemo šta to znači. Tako je ovdje neki kažu na punoj čistoći, to jeste nakon uzetog abdesta, što je sigurno preče što je preče i bolje. To je znači što se tiče potiranja po pokrivaču glave. Ono je znači legitimno i ne mora čovjek doći da potare nešto od kose, no međutim bolje je da to ne čini. Bolje je čovjek da to izbjegava koliko može, ako mu se ukaže zbog nužde ili drugog razloga potreba neka učini, no međutim ako nema potrebe neka to ne čini, bježeći iz razilaženja, neko znači učini onako kako je Allahov poslanik sallallahu alejhi najčešće činio. Spominjali smo također potiranje po glavi, pa smo kazali da čovjek koji ne potare svoju glavu, već je opere, jer mu ispravno to, jer mu se računa kao potiranje. Kazali smo da se računa. Kazali smo da se računa jer on je potro i još šta? Dodao. No međutim, kažemo, učinio je suprotno sunnetu poslanika sallallahu alaihi I ukazali smo ovdje na jednu bitnu stvar, a to je da je Allah tabarak je od tada naredio da se peru lica i ruke i noge, ali je rekao i potarite po glavama. Što mislite da je Allah Žešanu rekao i operite svoje glave? Uvijek čovjek kada hoće da abnesti, uvijek morao da pere svoju glavu, kao što pere ruke. Možete zamisliti kakva bi to poteškoća bila za čovjeka. No međutim, iz milosti Allahove te barake otala prema nama, propisano nam je samo potiranje, znači po glavi. Zato onaj ko bi pravo glavu, bi smo kazali za njega? Da je, šta? Novotar da pretjeruje u vjeri i da otežava sam sebi vjeru, a Allah to ne voli. Allah voli vjeru koja je lahka. Allah voli vjeru koja je lahka. No međutim, šta bi bilo da čovjek potere svoju glavu više puta? Tri puta, na primjer, potere glavu. Da li je to validno? Da li je to ispravno? Da vidimo. Ebu Davud bilježi u svome sunenu imam Bejhaka i Dare Kutni i drugi od Osmana ibn Afana da je poslanik sallallahu sallam potirao svoju glavu tri puta za ovu predaju kaže imam Neovi da je lanac prenoslaca dobar, a da mnoštvo ovih hadisa dižu ovaj hadisa stepen, znači vjerodostojne predaje. Dobri su ga otjelni Ibn Salah, Ibn Mulekin, Ibn Huzeime i drugi. Od Alije se prenosi u opisu abdesta poslanika sallallahu alaihi wasallam da je potirao svoju glavu tri puta. Od je se prenosi znači da je poslanik sallallahu alaihi potirao svoju glavu tri puta. I ove predaje su neki islamski učenjaci ocijenili vjerodostojnim, kao što su imamo Neovi, šeh Albani i drugi. I kaže šeh Albani u svome dijelu Temamul Minne i to je ispravno, to jeste potiranje glave tri puta. A predaje koje govore o potiranju glave jednom, iako su mnogobrojne, nisu oprečne ovoj, ovim verzijama. Od suneta je da se ponekad potire i ovako. Znači, lijepo je da se ponekad potire i tri puta. I ovo mišljenje zastupaju imam šafija, i to je poznato mišljenje u šafijskom mezhebu i većina učenjaka šafijske pravne škole, jeli? Ima Mahmed po jednoj verziji, Davud, Ibn Hazm, Ibn Džauzi, Sanani i drugi učenjaci. No međutim, većina pravnika kažu ne. Ove predaje su iznimne i nisu ispravne i treba raditi po predajama koje govore o potiranju glave jedan put, jer je tako nečešće činio poslanik sallallahu alaihi wasallam. U nekim predajama se navodi da je Allahov poslanik potirao svoju glavu dva puta, kod Ibn Mađe. Da je potirao glavu dva puta. No međutim, kažu islamski učenjaci da se to potiranje glave dva puta odnosi da je počeo s jednog mjesta, otišao nazad da je to jedan put i ponovo vratio ruke na isto mjesto da je to drugi put. Pa su tako protumačili te predaje, a nisu znači protumačili da je potirao dva puta, je li u smislu onoga klasičnog potiranja. Također ovdje je bitno spomenuti propis radosljeda pri uzimanju abdesta. Da li je redoslijed pri uzimanju abdesta obavezan? Da li je to uvjet za ispravnost abdesta? Uzvišen je Allah te barak je otala u Kur'anu naredio i pojasnio nam način uzimanja abdesta. I spomenuo redoslijed znači koji se treba slijediti pri uzimanju, pri uzimanju abdesta. Jedino što je došlo u hadisima jeste da je dozvoljeno odgoditi ispiranje usta i nosa nakon pranja podlaktica da čovjek znači abdesti se da opere svoje ruke šake tri puta da potom opere svoje lice potom podlaktice a nakon toga i da pere šta? usta i nos tako je došlo u hadisu poslanika sallallahu alaihi koga bilježi imam Ebu Dawud, Ahmed, Tabarani i drugi i koga su dobrim ocijenili imam Neovi, Ibn Hajar, Šeukjani, Abdurrahman al i drugi da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme odgodio znači pranje ili ispiranje usta i nosa nakon pranja podlaktica. No međutim, ovo ako je poslanik sallallahu alejhi ve selleme činio, to je bila jako rijetka praksa Allahovog poslanika, najčešće je to činio odmah prije pranja lica. Isto tako neki učenjaci smatraju kako je obaveza slijediti redoslijed kod farzova, tako je obaveza slijediti redoslijed kod sunneta. Tako je obaveza slijediti redoslijed kod sunneta, što je svakako bolje i što je sigurnije. Imam Esadi, kaže u svome tefsiru, u ome ajetu je, govori se znači o ajetu abdesta, El Maide, šesti ajet, kaže u ome ajetu je dokaz o obavezi slijedjenja redoslijeda pri uzimanju abdesta. Jer je Allah te barak je spomenuo šta se čini nakon druge. I kaže to je obavezno zbog riječi poslanika sallallahu alaihi vseleme, započeće odakle je Allah naredio da se počne. Započeće odakle je Allah naredio da se počne. I u drugoj predaji stoji počećemo odakle je Allah naredio. Allah te barek tala ovdje naredio da se počne znači sa pranjem lica, to je jeli što se tiče parzova I ovo je stav šafijskih, hamelijskih pravnika, Ebu Seura, Ebu iz Ishaka i drugi. Što se tiče hanepijskih i malikijskih učenjaka, Sufjane Seurija, Eleuzaja, Lejsa ibn Sada i drugi, oni smatraju da je redoslijed sunnet i ne kažu znači da je obavezan. No međutim, pored ovih razilaženja, islamski učenjaci su složni da je čovjeku bolje i preče da slijedi redoslijed pri uzimanju abdesta. Također je lijepo koristiti misvak pri uzimanju abdesta. Da se koristi znači misvak pri uzimanju abdesta. Ebu Horeire prenosi da je poslanik s.a.v. rekao da se ne bojim da će otežati svome ummetu i ovo je olakšito od poslanika sallallahu alaihi Da se ne bojim da će otežati svome umetu, naredio bih im da uzimaju i da koriste misvak pri svakom abdestu. Da koriste misvak pri svakom abdestu. U drugom listu stoji da je poslanik sallallahu rekao: "Mi svakom se postiže čistoća usta i zadovoljstvo i zadovoljstvo gospodara." Tako su učenjaci četiri pravne škole složni i suglasni da je korištenje misvaka pri uzimanju abdesta sunnet, znači pri ispiranju usta ili prije toga ili poslije toga kada god da se koristi, znači postići će se cilj čišćenja usta. No međutim u nekim dijelima nalazimo određene propise koji su vezani za misvak koji nemaju svoje osnove. U jednom od tih dijela ili više dijela našao sam naredne tekstove. Kaže se ovako. Misvak treba biti debljine malog prsta, pravan bez čvoruga. To je znači jedan od uvjeta za misvak. Da bude debljine malog prsta, ne debljine tanji, pravan i bez čvoruga. Ne treba se koristiti u ležećem položaju, jer to dovodi do povećanja slezene. Znači koga koristi u ležećem položaju, šta? Povećava mu se slezena. Ne treba ga obuhvatiti cijelom šakom, jer će zbog toga analni otvor oboliti od hemoroida. Znači da ga lako obuhvati čovjek. Nego navod je da treba ovako da se drži sva, Da ovako. Da bude znači da ovaj srednjak i dosednjak budu iznad, a ova dva, i da se ovako čiste znači zubi. No, međutim, to nema nikakve osnove u sunetu poslanika, sallallahu alaihi vseleme, jeli u hadisima koliko znam. Ne treba stiskati misvak, jer to izaziva slepilo. Ako ga stisneš, teško ti se. Nakon upotrebe treba misvak oprati, u protivnom će šeitan njime čistiti svoja usta. Ako je misvak duži od jednog pedlja, na njemu sjedi šeitan. Znači, ako je duži onda sjedi šeitan na njemu. Kada se ostavlja misvak treba uspraviti, a ne treba ga položiti, jer bi njegovo polaganje moglo dovesti do ludila, onoga koga je položio. Misvak je lijek za svaku bolest osim smrti i podsjeća čovjeka na samrtnoj postelji da izgovori šehadet i tako dalje. Brojne stvari koje se spominju, a koje nikakve osnove nemaju u sunnetu, već većina ovih stvari je u stvari, ili dio ovih stvari je gajb koji se ne može znati osim putem objave a o tome nema od poslanika sallallahu alejhi ve jednog jedinog harfa. Tako da ti propisi koji se spominju nemaju svoje osnove, ne smiju se praktikovati, niti se smiju u njih vjerovati. Također nema vjerodostojnih hadisa koji ukazuju na učenje određenih dova prilikom korištenja misvaka. Znači nema ništa što ukazuje da se uče određene dove pri korištenju misvaka. Isto tako prilikom pranja <coughs> dijelova tijela koji se peru pri abdestu može se koristiti nekoliko načina ili vrsta pranja. Prenosi se od poslanika sallallahu alejhi ve u najvjerodostojnijim hadijskim zbirkama da je pravo svoje dijelove tijela kada bi uzmeo abdest po tri puta. Svaki dio bi oprao tri puta. Osim potiranja glave oko čega već ima, jeli, oko čega ima razilaženja. U drugim predajama se navodi da bi to učinio po dva puta. A u nekim predajama po jedan put. I sve ove hadise zabilježi imam Buhari i drugi. Znači tri, dva i jedan put. Da opere znači dijelove tijela. I zato su mnogi hadijski slušatelji naslovili poglavlje u svojim hadijskim zbirkama abdest jedan put, jedan put. Abdest dva put, dva put. Abdest tri put. Šta znači jedan put, jedan put? Znači svaki dio tijela pere se po jedan put ili po dva puta ili po tri puta. Međutim, u sunetu poslanika sallallahu alaihi u hadisu kod Buhari Abdullaha ibn se navodi i četvrti način, a to je kombinirani način pranja. Pa je poslanik sallallahu alaihi oprao svoje podlaktice po dva puta, a oprao je lice i noge po tri puta. Pa je znači tu kombinirao poslanik sallallahu alaihi Ibn Mulekin kaže da je dozvoljeno po konsensu islamskih učenjaka da se jedni dijelovi tijela peru jedan put, a drugi dva puta, a treći tri puta. Koji je najbolji, najpotpuniji način ovi? Tri puta da se pere. Jer je tako najčešće činio Allahu poslanik sallallahu alihi u alihi No međutim, isto tako lijepo je čovjeku da ponekad učini jedan put. I dva put. Zbog čega? I kombinirano. Zbog očuvanja sunneta. Zbog očuvanja sunneta. Jer je poslanik sallallahu sallam činio i ovako Ponekad, pa je lijepo čovjeku da znači ponekad učeni tako i da to ne propusti kako ima Mahmed radio, jedne prilike je pozvao je onoga hađama, čovjeka koji čini hiđamu i dao mu naknadu za to što je učinio. I kaže, ovo je hadis po kome još nisam radio. Ima hadis da je poslanik sallallahu alejhi ve je pozvao hađama, čovjeka koji čini hijamu, uradio mu džamu, pa mi je Allahu poslanik platio. Pa je rekao Imam Ahmed kada je to čuo, kaže ima taj hadis po kome nisam radio, pa ga je pozvao i radio. Zato je čovjeku lijepo, ako po jednom hadisu nikada nije radio, da uradi bar jedan put u životu. Tako da se smatra od ili pripadnika toga sunita. Čovjek nikada nije klanjao vitr, na primjer, devet rekiata jednim salamom. Ili sedam rekiata, ili pet rekiata. Nikada to u životu nije praktikovao. A to je sunet poslanika sallallahu sallam koji je zabilježen u najvjerodostojnijim hadijskim zbirkama. Pa neka to jedan put bar praktikuje u životu, tako da ne bude od onih koji su napustili ili koji izbjegavaju nešto od suneta Allahovog poslanika sallallahu alihi wa alihi Dobro, pranje dijelova tijela više od tri puta. Je to ispravno? Ha? Nije ispravno. Nije ispravno zbog čega? Ko zna? Ma hadis. Koji je to hadis? Ja vjerujem da ima hadis. Pere da je granicu prekorači. To je hadis koga bilježi imam Ebu Davud u svome sunenu da je jedan pustinjak došao poslaniku sallallahu alaihi seleme, da ga pouči abdestu. Pa je Allahov poslanik pred njim se abdestio perući svaki dio tijela po tri puta. Pa je rekao, ovo je abdest, a onaj ko doda na ovo ružno je postupio, nepravdu učinio i granicu prekoračio. Pogledajte, Allahov poslanik sallallahu alaihi se tri puta abdestio, abdestio se perući svaki dio po tri puta i potom je rekao, ko doda na ovo, u jednoj spredaji kaže ili oduzme od ovoga. Ali ta predaja ili oduzme od ovoga nije ispravna. Nego je samo ispravna ko doda na ovo. Zbog čega nije ispravna ova druga ko oduzme? Da, zato što imaju hadisi koji govore da je poslanik sallallahu alejhi uzeo abdest jedan put ili dva put ili tri put. Onda bi ovaj hadis kao znači sve one hadise. Pored toga što lanac prenoslaca ove predaje u ovome kontekstu nije ispravan. Ovdje poslanik sallallahu alejhi kaže onaj ko doda na ovo ružno je postupio, nepravdu učinio i granicu prekoračio. A uzvišeni Allah te barek od ne voli one koji prekoračuju granice u bilo čemu. Abdullah ibn Mubarek, poznati islamski učenjak koji je umro 181. hiđarske godine, je kazao ne jamčim onome ko pere dijelove tijela pri uzimanju abdesta više od tri puta da nije griješan. I ovu je predaj zabilježio Ibn Arabi u svome dijelu Aridatul Ahvedi. Od koga? Abdullaha ibn Al-Mubareka. Da rekao da ne jamči onome ko pere više od tri puta svoje dijelove tijela pri abdestu da nije griješan. A ima Ahmed ibn Hanbel i Ishaq ibn Rahavaj smatraju da to čini samo onaj koji je uistinu iskušan. Onaj koji je uistinu iskušan da tako čini, znači da pere svoje dijelove tijela po tri puta. Imam Buharija kaže, poslanik sallallahu alejhi ve je praktično pojasnio da je obavezno pranje dijelova tijela jedan put ali je pravo također dva ili tri puta i nije dodavao na to. Islamski učenjaci su pokudili da se prekoračuju granice koje je uspostavio poslanik sallallahu Pogledajte lijepi riječi vama Buhari. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve je postavio granice. I kako je ružno da neko prekoračuje te granice i da se izvisuje i da se stavlja on ispred poslanika sallallahu alejhi ve i propisa koje on znači koje on uspostavio. Također od stvari ili od pitanja ili mesela o kojima je neminovno nešto kazati, koje se tiče uzimanja abdesta, jeste da je pokuđeno rasipati vodu pri uzimanju abdesta. Da je pokuđeno, znači da čovjek prolijeva vodu preko potrebe pri uzimanju abdesta. je Allah te barak tala kaže i nemoj mnogo rasipati, zaista su rasipnici braća šeitanova. I kaže Allah te barak tala, on ne one koji pretjeruju. Ne voli Allah te barek stala one koji pretjeruju. Pa je ovim ajetima i drugim argumentima zabranjeno čovjeku da pretjeruje u bilo čemu ili da rasipa. Jer su rasipnici braća šeitanova. Od Enesa ibn Malika se prenosi da je poslanik, da se poslanik sallallahu sallam kupao, to jeste gusulio sa četiri do pet mudova. To jeste do četiri, sa četiri ili pet pregrešti vode se Allahov poslanik kupao, a abdestio se sa jednim mudom sa jednim mudom. U jednoj predaji stoji i ovo su sve predaje braći u najvjerojatnijim hadijskim zbirkama. Ne treba nikako pitati o njihovoj vjerodostojnosti. Jer se nalaze kod Buhari i kod muslima i u drugim hadijskim zbirkama. U jednoj predaji stoji da je poslanik sallallahu alaihi vseleme abdestio tako da ništa od vode nije dospjelo na zemlju. Nimalo vode. Nijedna jedina kap nije dospjela na zemlju nakon abdesta. U predaju bliži Ebu Davuca ispravnim lancem prenosilaca. Ponekad se je poslanik sallallahu alaihi abdestio sa dvije trećine muda. Sa dvije trećine pregršti. Znači jedna trećina bi nedostajala. Znači sa dvije trećine pregršti bi se poslanik sallallahu alaihi wasallam abdestio. I ovo je najmanje što je preneseno od poslanika sallallahu alaihi wasallam u irodostojnim zbirkama. Znači da se je abdestio sa dvije trećine pregršti. Enes ibn Malik prenosi da je poslanik sallallahu alaihi rekao za abdest je dovoljan jedan mud. Da neko ne bi kazao, jeste, to je bilo dovoljno Allahovom poslaniku. Pa evo, Allahov poslanik kaže da je i nama dovoljan jedan mud, jedna pregrešt vode za abdest. Pa zato ono što se vidi danas od prolijevanja i prosipanja vode pre abdestu nije sigurno nimalo pohvalna stvar. Već je pogrdna i šarijatski znači neopravdana i neispravna. Kada se čovjek abdesti ili kada se kupa, da Allah, dragi, sačuva. Ja sam čuo od jednog šehova da kaže da je tuš i sraz pretjerivanje tuš kojim se mi tuširamo. Jer to je, to kaže samo nas vodu, ništa drugo. I zaista je u pravu. Tiče s te strane, on je potpuno u pravu. Jer što se čovjek okupa tušom, možda bi se u vrijeme Allahu poslanika moglo okupati čaka ljudi. Skoro mi je čovjek pričao, tuširam se, kaže, od osam na do dva po ponoći. Šest sati se tuši. Okupam prvo sebe. I kaže onda, kaže, na meni je sigurno bilo nečistoće. I kaže, ta nečistoća, kaže, poprskala po kupatilu ili kadi, već gdje se kupa, pa to kaže sa perem. No međutim, kaže, kad to sa perem kaže, onda je nešto došlo na mene. Ne, nevinovno je, kaže, da se opet vrati nešto na mene. Pa tako šest sati pere sebe kupat. Treba mu sto kubika vode, tako da, sigurno, da se na ovaj način vodi do velike potrošnje vode. Znači da se odvrne česma i da voda curi i da čovjek ne pazi. Pa imate, nađete ljudi koji abdeste po sat vremena, po 20 minuta, po 40 minuta, voda curi, pa znači prave, pored toga što su znači pogođeni mesesama, prave znači i drugu muhalefu ili kose se sa sunetom poslanika sallallahu alejhi a to je da troše puno znači vode. Jedan čovjek je upitao Ibn Abbas, a kaže koliko mi treba vode za abdest? Pogledajte kako su ashabi rezonovali stvari. Kaže, treba ti jedan mud za abdest. A kaže koliko mi treba za kupanje? Ovaj ne pita, ovaj raspitkiva. Kaže, koliko mi treba vode za kupanje? Kaže, treba ti četiri muda. Kaže, ovaj, to meni nije dovoljno. Pa mu kaže Ibn Abbas, majke ne imao. Majku izgubio. Tako ga je ukorio, to je bilo dovoljno onome koji je bio bolji od tebe, poslaniku sallallahu alejhi Kako da to ne bude dovoljno, dovoljno tebi. Ovaj hadis Brežima, Mahmed i drugi sa ispravnim lancem prenosilaca. Abdullah ibn Mugabtel kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve rekao: "U mome umetu će biti narod koji će preterivati u čišćenju i u dobi. U čišćenju i u dobi. I zaista u čišćenju, to nam je jasno. I to lahko možemo shvatiti. No međutim, šta je u dobi? U dobi da čovjek dovi onako kao što je činio jedan od tavina, sina ashaba, koga je čuo njegov otac ashab da dovi, kaže gospodar moj, daj mi, kaže, kada uđem u džennet s desne strane dženneta, daj mi, kaže, dvorac, pa počeo psivat kakav će dvorac, Kaže mu njegov otac, sine, kakva je to dova? Nikad nisam čuo poslanika, sallallahu alaihi sallam, da je tako dovio. Dovio od Allaha da ti dadne svako dobro dunjaluku i na ahiretu. A nemoj, znači, pretjerivati u toj dovi, da svojoj sebi dunjalučkim mozgom, krnjavim mozgom opisuje šta hoće u džennetu. To što bi ti dobio u džennetu, stranici dženeta bi se svi bulni i digle bi proteste da se to izbaci iz dženeta. To što si najbolje zamislio, to u džennetu ne vrijedi ništa. Jer to što tebi padne na um, tvoj krnjavi ovdje na dunjaluku, to u džemetu nema nikakve vrijednosti. Tako da čovjek treba dobiti da mu Allah dadne dobro na dunjaluku i na ahiretu i tako je poslanik sallallahu alaihi sallam najčešće dobio. Ibn Omer prenosi da je poslanik sallallahu alaihi sallam prošao pored sada dok se abdestio pa mu je rekao kako je to prekomjero raspanje vode ovo sad? Pa je rekao zar i kod upotrebe vode može da bude raspanja? Voda. Zar i kod vode može biti raspanja? Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve da čak ako si i na rijeci koja teče. Znači kada se nalaziš na rijeci koja teče, nemoj rasipati. Na šta nam ukazuje ovaj hadis? Šparanje u reto sigurno. Šparanje u posljednjim uvjetima. Šparanje kada imaš. Kada si u najvećem raskušu, rijeka teče ispred tebe, možeš se polijevati. Rasipao, na raspao isto, rijeka se neće umanjiti. No međutim, nemoj ni tada. Pogledajte šerijata i vjere kako su umjereni. Kad najviše imaš, nemoj raspati. Jer možda jednoga dana nećeš imati. A ako imaš, nemoj pretjerivati. Jer Allah ne voli one koji pretjeruju gdje? U, u mubahu. Jer rasipanje, braćo, biva u mubahu. Nije raspanje u haramu. Nije raspanje da čovjek ide da pije alkohol. To nije raspanje. To je haram. Rasipanje je da čovjek prekomjerno jede halal hranu. Da prekomjerno pije halal piće. Da prekomjerno kupuje sebi halal odjeću. To je rasipanje. Rasipanje je u halalu, a nije u haramu. Haram je nešto drugo. Ovdje čovjek grije. Allah ne voli, Allah ne voli rasipanje. No, međutim, ovaj hadis oko njegove vjerodostojnosti postoje razilaženja. Ja sam našao da je šeh Albani u sedmom tomu svoji sirsira pod kraj svoga života sami ocjenio ovaj hadis ispravnim. A prije toga uvijek govori da je hadis slab da je hadis slab, slab i na kraju svoga života u sedmom tomu silsira, to je zadnje što je štampan njegovog života je vratio se i kazao da je hadis vjerodostojan. Čovjek možda 30 ili 40 godina tvrdi da je jedan hadis slab i nakon toga kaže vjerodostojan. Pogledajte šta je znanje. Znači da se znanje stiče cijelog, cijelog života i da čovjek uvijek ima mogućnost da se vrati znači sa onoga što smatra da nije ispravno. U svakom slučaju oko vjerodostojnosti hadisa postoji spor. U jednom hadisu koji je potpuno ništavan stoji da je poslanik sallallahu sallam vidio čovjeka koji se abdestio pa mu je rekao ne prolijevaj, ne prolijevaj. Međutim, moj ovaj hadis je slab. Ovdje je lijepo navesti riječ Ibnu Munzira koji kaže složili su se svi učenjaci koje poznajem da je za uzimanje abdesta dovoljan jedan mud vode, a za kupanje četiri, s tim što nije obaveza ograničiti se na tu mjeru. Ovo su stvarno riječi koje zlata vrijedi. svi su se složili da je to dovoljno i da je to najbolje. Ono što je dovoljno, to je najbolje. Ali nije obaveza čovjeku da se ograniči na to. Ako potroši više od toga, ne smeta. No, međutim, ne treba znači ući u granicu, u granicu rasipništva i u granicu rasipanja. Isto pitanja ili od mesela koje se vežu za abdest jeste pomjeranje prstena prilikom uzimanja abdesta. Pomjeranje prstena. Da li je pomjeranje prstena legitimno i da li prsten treba pomjerati? Od Ebu Rafije se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi uzimajući abdest pomjerao svoj prsten. Isto se prenosi od Alije i Ibn Omara. No, međutim, sve tri ove predaje su slabe. Nisu vjerodostojne. Nema vjerodostojnog hadisa od poslanika sallallahu alaihi srme o pomjeranju prstena. Najbliže prvim generacijama što ima jeste od Muhammeda ibn Sirina, poznatog tabina, da je on pomjerao svoj prsten pri uzmanju abdesta, kako bliže imam Buharija u svome sahihu. Imam Šaukjani u Nelu Autaru kaže, ovaj postupak Ibn Sirina ukazuje na pomjeranje prstena pri uzimanju abdesta kako bi se otklonila eventualna nečistoća ili prljavština koja se nalazi ispod prstena, koja je znači obično tu nakupi. No međutim, ako je prsten tjesan, ovo je bitno što su ih spominjali, ako je prsten tjesan uz prst, onda je njegovo pomjeranje obavezno po učenjaka hanepijske, šafijske i hambelijske pravne škole. Znači, hanetije, Šafije i Hambelije kažu mora se tada pomjeriti. Ako je prsten dovoljno labav na prstu i može voda doći, nije obavezno pomjeranje. Ali je bolje da čovjek pomjeri radi sigurnosti. No međutim, ako je tijesan prst, tada mora, jer postoji velika vjerojatnoća da neće dospjeti ništa od vode, znači na svako mjesto ispod prstena, pa onda ga mora pomjerati po mišljenju učenjaka ove tri pravne škole. Potvrda ome jeste predaja Ebu Temima u kojoj se navodi da je ušao sa još nekoliko tabina kod Omara. Ibn Khattaba. A ovu predaju zabilježio imam Tahavija u svome dijelu Muškilo Lacar u 13. tomu. Kaže Ebu Temim da je ušao sa još nekoliko tabina kod Omara, a jedan od njih je imao prsten. Omar radijallahu anhu vidjevši to rekao mu je kako se možeš abdestiti sa prstenom? Kako se kaže možeš abdestiti sa prstenom? Pa je ovaj čovjek skinuo taj prsten i bacio ga. Skinuo taj prsten i bacio ga. Znači pomjeranje prstena pri uzimanju abdesta je legitimno da bi se opralo znači ono što je ispod prstena. Učenje abdesluka. Da se uče posebne dove koji se zovu abdesluci pri uzimanju abdesta. Ovo je najveća novotarija kojom su ljudi iskušani pri uzimanju abdesta. Najveća novotarija koja nema apsolutno nikakve osnove. Potiranje vrata ima nekakvi hadis koji govore, koji su lažni, ali je hadis, čovjek ne zna hadis pa ga uzme i radi po njemu. No međutim ovdje nema nikakvog hadisa. Niti nešto od ashaba, niti od tabina. Ništa nema. Pa je to ružna novotarija kojom se iskušaju mnogi ljudi. Šekoli sami Ibn Kajim kaže sve dove koje se uče za vrijeme uzimanja abdesta apokripne su. važne, Izmišljene znači. Tako nešto nam nije preneseno od poslanika sallallahu alejhi ve Niti njegovi ashaba, niti tabina, niti imama četiri mezheba četiri pravne škole. Znači niti poslanik sallallahu niti ashabi, niti tabini, niti imami četiri mezheba. A vallahi, ono što nije radio Allahov poslanik. Niti ashabi, niti tabini, niti imami četiri mezheba. Samo može biti zlo. Taman izgledalo najljepše i upakovala se u najljepšu ambalažu, to je puko zlo, u njemu nikakvog hajra nema. Da to ostavi Allahu poslanik, i ashabi, tabini, imami četiri mezheba, i onda dođu generate nakon toga kažu ovo je lijepo da se radi. Ovo je fino. Ne može vallahi biti fino, samo može biti zlo. Jer bi se time optužio Allahov poslanik i najbolje generacije muslimana. Šejih Muhammed, Ešakiri kaže, svi hadisi u kojima se navode određene dove za abdest, abdestluci, cijeli su lažni. Nije kazao Allahov poslanik sallallahu sallam, niti je svoj umet poučio tim dovama. Šejh Sejid Tabik u fiku kaže nema vjerodostojnog hadisa od poslanika sallallahu sallam u učenju dova pri uzmanju abdesta. Od poslanika sallallahu sallam, Oni koji podstiču ljude na učenje dova pri uzimanju abdesta, pozivaju ih u novotariju i otežavaju im njihovu vjeru. A Allah te barak tala vjeruje učinio jednostavno. I Allah ne voli da se otežava u vjeri. Niti koji ima pravo da propisuje nešto u vjeri. Jer je dova šta? Ibadet. A ibadet se ne može činiti osim sa šerijetski jasnim i ispravnim argumentom. Edu'a ibadet Ili edu'a i ibadet Dova je ibadet. U jednoj predaji muhul ibadet Muhul ibadet da je srž, mozak ibadet ali međutim, ta predaja je slaba. Ispravna je predaja da je dova ibadet. Pa se ne može dobiti osim sa šerijatski validnim argumentom. Tako da učenje znači ti dova nema nikakve osnove. Također učenje sure El Kadr inna enzelnahu nakon abdesta što uče mnogi, je tako? Stariji naši su naučili po mektebama da uče dovu inna enzelnahu fi lejnetil kadr poslije abdesta. Neki uče i po sedam puta. Hajr, bereket je učenje Kur'ana, ali ne na ovome mjestu. Na ovome mjestu ima posebna dova o kojoj će mi posebno govoriti. No međutim ovdje učenje sure za Allahu nije ispravno jer je hadis koji govori o tome lažan. Ima hadis, ali je lažan. Pa se ne može raditi po tome hadisu. I zadnja stvar od mesela i propisa o kojima ćemo govoriti danas, koja se tiče uzimanja abdesta, jeste da li je dozvoljeno pričati pri uzimanju abdesta. Da čovjek uzma abdest i da priča. Imam Neovi kaže u svome dijelu El Međmua, nema ispravnog dokaza koji zabranjuje pričanje prilikom uzimanja abdesta. Znači nema ništa što brani, nema argumenta koji brani pričanje. Što znači da ovo pitanje ostaje na svojoj osnovi dok ne dođe šerijatski validan argument. A to je da je pričanje šta? Dozvoljeno. I da se može pričati znači dok ne dođe dokaz. U sunetu Allahovog poslanika imamo argumente iz kojih možemo zaključiti da je dozvoljeno pričanje. Ne samo da nemamo argumenta koji brani, već imamo argumente iz kojih se može zaključiti da je dozvoljeno pričanje pri uzimanju abdesta. Od Muhađira ibn Kumfuza se prenosi da je rekao nazvao sam selam Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam dok se abdestio. Pa mi nije odvratio sve dok nije završio sa abdestom. A potom je rekao sve do sada hadis ukazuje da ne treba pričati, tako? Ali kontekst hadisa ukazuje da se može pričati. A to su riječi poslanika sallallahu alejhi nije me spriječilo da ti odbratim selam osim to što nisam imao abdest. Nije volio Allahov poslanik da odvrati selam, a nije pod abdestom. Jer se selam smatra, jel, jer selam je Allahovo ime, jel tako? Pa nije htio spominjati Allaha te osim na punoj, na punoj čistoći. U, u drugoj predaji stoji hadis koji se nalazi kod Buharije, da je Ebu Džuhejm rekao, prošao je neki čovjek pored poslanika, sallallahu alaihi sallam, i poselamio ga. Allahov poslanik tada priđe jednom zidu, uze tejemum i odvrati mu selam. Pa je Allahov poslanik uzeo tejemum i odvratio selam tome čovjeku. I odvratio selam tome čovjeku. Zašto? Da ne spominje Allaha te barek a da nije na punoj jeli, čistoći. Neki učenjaci koriste hadis u Muhani da je dozvoljeno znači razgovarati pri uzimanju abdesta, kada je došla na dan oslobođenja Mekke kod poslanika sallallahu alejhi dok se je gusulio iza zastora, koga je postavila i nadzirala njegova kćerka Fatima. Pa mu je nazvala selam poslaniku sallallahu alejhi Pa je poslanik rekao: "Ko je to?" Ona reče: "Ja sam umuhani, muhani Kaže: "Ja sam umuhani. muhani Pa je poslanik sallallahu alejhi to rekao: "Merhaben bi u Dobro došla Umu Hani. A je li kupao se? Pa ako je dozvoljeno pri kupanju, Pričati onda je dozvoljeno šta i pri uzimanju abdesta, jer je kupanje još veći stepen čistoće od uzimanja abdesta. Ovim bismo spomenuli znači neke propise na koje smo ukazali u našem zadnjem predavanju jeli u ciklusu medrese komentara hadisa to Ahkama ostalo je još da govorimo o dovi koja se uči nakon abdesta i da spominjemo nešto kratko pranju nogu i da spomenemo ostali dio hadisa, znači o kome se kaže ko abdesti ovako kako sam ja abdestio, potom klanja dva rekiata, da spomenemo nešto od ta dva rekiata i onda ćemo nastaviti inša Allah jednog puta da završimo ovaj hadis Smana radijallahu ta'ala anhu koji je bio sigurno najveća somina vezano za taharet i za uzimanje znači abdesta i u njemu je najviše propisa koji spominju jeli koji se vežu za abdest, kao što isto kao što se spominje u hadisu Abdullaha ibn Zejda i drugi hadisi. Tako da će znači biti ovaj hadis glavni temelj, bit će glavni temelj za uzimanje abdesta, tako da kada budemo spominjali neke druge hadise u kojima se navode propisi slični koji su spominjali znači ome hadisu, nećemo se dostavljati kod njih, jer smo već prethodno znači govorili o tim propisima. Molim uzvišenog Allaha te barak da nas pouči našoj vjeri, da nas pouči iskrenom i ispravnom znanju, da popravi naša djela, naša stanja, i da nam najboljim od naših dijela učini zadnja. Wallahu ta'ala alam, salli sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Jazakumullahu khairan. خير